Malauradament, la mobilitat a Figueres està molt condicionada pels dos passos a nivell que tenim, tant en aquí com a la zona de la Salle, i per tant crec que finalment l'Ajuntament ha de començar a prendre mesures serioses i prendre-s'ho com un problema greu per començar a posar solució. Fins ara s'ha dit, de fet és veritat, que el problema s'havia de solucionar via la inversió de l'Estat, però veient que això no és així, eh, hem de començar a trobar solucions més imaginatives per poder treure aquestes dues cicatrius que tenim a la ciutat i que malauradament condicionen tota la mobilitat de la ciutat. Per tant, aquí venim a demanar solucions urgents per aquest tema. El tema dels passos de nivell és un drama i, per tant, aquesta és una de les nostres propostes, a part de ser un tema molt perillós que l'any passat hi van morir molta gent. Pel tema del manteniment, la nostra proposta sempre ha sigut molt clara, que és mantenir les dues estacions i això passa pel soterrament d'aquest tram de via des de la zona de, allà de la Ronda Sud fins passat al segon, al segon pas de nivell. Eh, no podem permetre que hi hagi diputats de Convergència, com és el senyor Xuclà, que per un cantó vagin demanar el desdoblament de la Nacional 260 de Besalú a Llançà, que no fa cap mena de falta, quan realment la inversió de l'Estat que fa falta a Figueres és demanar que d'una vegada per totes es millori aquesta línia de tren i es soterri. Per tant, aquesta irresponsabilitat del govern de Convergència no la podem compartir de cap de les maneres.